Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más, te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. en la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Me Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestida de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Me Mi mandita duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more. I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well it's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring that hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedes confiar. Más, te vale no romper la muerta. Te que, te que, te Ni un amigo nuevo, ni una haría. kids in front of me.